أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها Bismillahirrahmanirrahim. Ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya hay ya kayyum ya Allah ya Hay Ya Kayyum Ya Allah Ya Hay Ya Kayyum Ya Allah Ya Hay Ya Kayyum Ya Allah Ya Hay Kayyum Ya Allah Ya Hay Ya Kayyum Ya Allahu يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا محيي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله يا مهي يا مميت يا الله Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Hu Ya Allah Ya Hak Ya Allah Ya Ya Allah Ya Ya Allah Ya Ya Allah Ya Ya Allah Ya Ya Ya Allah Ya Ya Hu, Ya Allah Hak yahu ya Allah ya hak ya Allah ya hak ya Allah ya hak ya Allah ya hak ya Allah ya hak ya Allah ya hak ya Allah ya hak ya Allah Ya Samet ya Vedud ya Allah Ya Samet ya Vedud ya Allah Ya Samet ya Vedud ya Allah Ya Samet ya Vedud ya Allah Ya Samet ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah ya Samet ya Vedud ya Allah Ya Samet ya Vedud ya Allah ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya ya Samed ya Vedud ya Allah Ya Samed ya Vedud ya Allah ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah Ya Samet Ya Vedud Ya Allah ya Samet ya Vedud ya Allah Ya Samet ya Vedud ya Allah Ya Samet ya Vedud Ya Allah Ya Samed Ya Vedud Ya Allah Ya Samed Ya Vedud Ya Allahu ya mümin ya mümin ya Allah ya mümin ya mümin ya Allah ya mümin ya mümin ya Allah ya mümin ya mümin ya Allah ya mümin ya müheymin ya Allah ya mümin ya müheymin ya Allah ya mümin ya müheymin ya Allah ya mümin ya müheymin ya Allah ya Mumin ya mümin ya Allah ya mümin ya mümin ya Allah ya mümin ya mümin ya Allah ya mümin ya mümin ya Allah ya mümin ya mümin ya Allah ya mümin ya mümin ya Allah ya mümin ya mümin ya Allah ya mümin ya mümin ya Allah ya mümin ya mümin ya mümin ya mü'min ya Allah ya mümin ya mü'min ya Allah ya mümin ya mü'min ya Allah يا مؤمن يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا مؤمن يا الله ya mu'min ya mümin ya Allah ya mu'min ya mümin ya Allah ya mu'min ya mümin ya Allah ya mu'min ya mümin ya Allah ya mu'min ya mümin ya Allahu Ya Raşid ya Sabur ya Allah ya Raşid ya Sabur ya Allah ya Raşid ya Sabur ya Allah ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah ya Raşid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Raşid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Raşid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Raşid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Raşid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Raşid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Raşid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Raşid, Ya Sabur, Ya ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah Ya Raşid ya Sabur ya Allah يا رشيد يا صبور يا الله يا قدوس يا باقي يا الله يا قدوس يا باقي يا الله يا قدوس يا باقي يا الله يا قدوس يا باقي يا الله يا قدوس يا باقي يا الله يا قدوس يا باقي يا الله Ya Kudus Ya Baki Ya Allah Ya Kudus Ya Baki Ya Allah Ya Kudus Ya Baki Ya Allah Ya Kudus Ya Baki Ya Allah Ya Kudus Ya Ya Allah Ya Kudus Ya Ya Allah Ya Kudus Ya Ya Allah Ya Kudus Ya Ya Allah Ya Kudus Allah Ya Kudus Ya Allah Ya Kudüs Ya Baki Allah Ya Kudüs Ya Baki Allahu Ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya selam ya bari ya Allah ya Hafizu Ya Kahar Ya Allah Ya Hafizu Ya Kahar Ya Allah Ya Hafizu Ya Kahar Ya Allah Ya Hafizu Ya Kahar Ya Allah Ya Hafizu Ya Kahar Ya Allah Ya Hafizu Ya Kahar Ya Allah Ya Hafizu Ya Kahar Ya Allah Ya Hafizu Ya Kahar Ya Allah Ya Hafizu Ya Kahar Ya Allah ya Hafizu ya Kahar ya Allah Ya Hafizu ya Kahar ya Allah Ya Hafizu ya Kahar ya Allah Ya Hafizu ya Kahar ya Allah ya Hafizu ya Kahar ya Allah Ya Hafizu ya Kahar ya Allah Ya Hafizu ya Kahar ya Allah Ya Hafizu ya Kahar ya Allah Ya Hafizu ya Kahar ya Allah Ya Hafizu ya Kahar ya Allah, Ya وهاب Ya منتقم Ya Allah. يا وهاب يا منتقم يا الله ya Vahhab Ya Muntakim Ya Allah Ya Vahhab Ya Muntakim Ya Allah Ya Vahhab Ya Muntakim Ya Allah Ya Vahhab Ya Muntakim Ya Allah Ya Vahhab Ya Muntakim Ya Allah Ya Vahhab Ya Muntakim Ya Allah Ya Vahhab Ya Muntakim Ya Allah Ya Vahhab Ya Muntakim Ya Allah Ya Vahhab Ya Muntakim Ya Allah Ya Vahhab Ya Muntakim Ya Allah ya Vehhab ya Muntakim ya Allah Ya Vehhab ya Muntakim ya Allah Ya Vehhab ya Muntakim ya Allah Ya Vehhab ya Muntakim ya Allah يا وهاب يا منتقم يا الله يا وهاب يا منتقم يا الله يا وهاب يا منتقم يا الله يا وهاب يا منتقم يا الله يا وهاب يا من يا وهاب يا منتقم يا الله يا وهاب يا منتقم يا الله يا وهاب يا منتقم يا الله يا وهاب يا منتقم يا الله يا نور يا هادي يا ربي يا الله يا نور يا Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nuru Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah ya Nur, Ya Hadi, Ya Rabbi, Ya Allah, ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah Ya Nur Ya Hadi Ya Rabbi Ya Allah ya ahadü ya vahidü ya Allah Ya ahadü ya vahidü ya Allah Ya ahadü ya vahidü ya Allah Ya ahadü ya vahidü ya Allah ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah Ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah Ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah Ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah Ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah Ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah Ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah Ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah Ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah Ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah Ya Hadü Ya Vahidü Ya Allah Ya Hadü Ya Vahidü Ya Allahu ya Rahimu Ya Rahmanu Ya Allah Ya Rahimu Ya Rahmanu Ya Allah Ya Rahimu Ya Rahmanu Ya Allah Ya Rahimu Ya Rahmanu Ya Allah ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim Ya Rahman Ya Allahu